Bratana Kawarsa ya nagara Kancanapura Mila awasta agari ngamarta amengku werdi papan pepuntan ing dileneng kaya Jawa Nendra prastha kadhaton ing para tapa Bratana Kawarsa kadaton ing Sekar Budak Kancanapura. Pandhapining praja ingkang yasa Kyai Ismaya. Duk nalika saji raja Suya. Anenggiing mangke. Salting pandhaping amarta sarasah liwat batur panstri wage winis. Buat tarawih tuyuk bengi pancak suci. pancas suci sinarojo dekat-dekake wilis. Wilis pitlot kapit ungu, le kuung-kuung angalom. Wangune kembang-kembang ingkang jembangan sami kita Kepandane sarwa sari petetane binatut netepi mangabe tapit. Sapapan pinito pinto pintane taruh diri sinusun sepasang-pasang. saking gapura pucak jemurut sasengge saking mandulan iku wong iku nawung wilis nerte jangan musuh paranyep paranyep tino nasri ing madyaning praja ngamarta ing mangke sapa to kalenggahan ing madyaning gambar kancana menika tawarnani wiku dibiyung kuwi kuluhur saking papan sabtawarga kang parep begawan abiyasa ya sang begawan presto dipayana sang rancaka prawa sutikna prawa ya sang begawan miyasa katingal endah kahapit lawan para ayah katingal palindra ngamarta prabu punta Yo Prabu Yudhistira. Yo Dharma Putra Saka Dwijakangka Guna Tali Prama. Yo Sang Ajaka Satru. Datang kantun nggih menika to panenggak Pandhawa. Satriya tunggu tawon nang Gyan Hariya Werku Yo Raden Bratasena. tinggal sebelum enggak kakak prakusus bati marmo. Tatan kantun. Ingkang ayah panadian yang panduun di satu yang madu korodian permati. Ingkang kipolo kono kawan ugi dari angabian toro. Kating ngaku rasemar nolok garing petruk semua monobagi. sedaya sampeyan lenggah kepungan. Apa ngarsane sangat dateng sabaning Sang Wiyasa? Pangkoman pidhari kang paring dawuh Sang Lembang Wiyasa. Katung poswane kula ingkang wayah bulut napa pringgo ndami. Prabu Anumradya kang wonten kang katingal bulut jeng teng kula rabban malah kersane kuning kang eyang. sedaya-daya sira katak menggalipun ingkang ayah pringgondani. Oh Don't. sosih ponokraminipun paduka yang penemban mamung wangsul sumungkuming pangabekti ulunu ditunjuk wonten ngarsa paduka kanjeng yang penemban ya ya kulo gatut kopso kaya wis dak tompo banget ing panalimanipun kang sira ngaturake pangabekti pengestuku tanpa kata tuling pangan kali kubu diwonton sepupu mugi tato sojimat panges tu saking kubu kokang gini yang penembat Jadi Prabu Gadut Koto Koto Yang tukar harjan Suwanding siro kaki Prabu Kulon meninggi Kuo Prabu Mungkin pengestu patiku Prabu Serarjo Suwang Kulon namung pangabekti kula mugi kunjung rasa paduka wa Prabu iya ya kaki Prabu Gatut kaca kaya sing suntompa pangabekti saka sira kaki Prabu Wah, Gatot, Odo becik, Bali mumyang projo ngamar Kulo kagot. Kulo nuwun inggih para mukyai. Lulus raja sowan kula kali sing rugi dawet saking pangestu paduka Rama Kyai. Namung pangabekti kula mugi kunjuk. Ya, wis tak tompo. Kaki Prabu Gatut Koto Kodo Kanti Karaherjan Kaki Prabu Kulo nuwun paman paman perpati dateng kapun di paman pangapeti ulung mugi gunju iya iya kaki prabu wis ndak tumpu mereka kukik me me sadulito doro kulo prabu gadet ganep oh kulo ngaturakan wilujeng Iya iya Wo Semar wis ndak tompo banget panarimaku perbagini Wo Semar. Ora liwat begiku Katurowo. Endah sampun kula tampi dawa sami-sami. Weh, Ndara congkok wis rawuh meneh ren. Wah iya. Ndara Gandut wis kundur menyang Praja. Makene ren, kula iya mesti makke akeh. witing tresno celaran sokok wong seni karo mbageke sing nganggo ngrengeng. Buler kampang marake ngilangake rasa kesel. Oh iya. Jeng. Iya ya nola garing wis tak tompo. Wing aturake perbagi lawan aku nola garing. Kula nuwun inggih. Wah, nola garing aku mumbun karo kowe. Kados pundi? Biayi kok awet menon nola garing. Mbok menawa wiwit aku durung ana nganti aku gedine semene mung popok kaya ngono wae kahanan. Inggih pangestunipun darah kula. mala gaering kuwi ngaturake jeneman ulur kambang kali-kali suaramu nuju prana lawan aku ora muka aku luntur kanugrahan punya tanpa nono sangka beciking suaramu tak paringi gandaran nenggih matur nuwun yo gandaran iki ana duit sewu tanpa nono wah matur nuwun kula ingkang nampi dhewe teng males sapengker kula saged tondo drok meroyok ngadep gemrejek malah kaya golek pelarisan sampun dipun siki cakim dhewe ya ya kaya ora kurang prayoga paringi piro rek sewu lah kuwi wis ora ngaku le maju agra wis le maju kowe apa sih lol ewan limo ya nek isih bisa ndoro ki narendra sugih perisena nitik sangka busanane ndoro pringgondane iki wis kondang nek ngadi salira bergas ngadi busana sarwa kikrik tur iso matut ora kaya bagong ben duwe sandangane iso tuku sarung anyar kuwi jero katok cawet katok kolor katok dawa sarung mantol nanti jebubuk golek anget tak panggo anjing cowe diwalik hem gak jero terus jas lagi kaos blong <laughs> haha eh ulang ajar Aku arep maju. Maju. Nulak telaku ngaturaken wilujeng Yoyo Petro wis tak tampa kuwi magiaki klawanaku, nuninggi Saiki ndak pundi menika wau ndoro Aku soko ndurwati oh nuninggi Ingkang diri aku sinten icen tanpa ruwang oh, oh oh nuninggi nitih menapa ngambah jimantoro oh oh oh oh nuninggi rek jenamu wilujeng kemawon iya anggo pamujimu rajo baliku nuninggi mboten paling ibu ora aku ijen nuninggi dipun sikecaken kaya ora kurang prayoga meninggi sampun iya dipun sikecaken iya meninggi awak ini lagi apes Kareng mau makbul kok nek aku kok sendek. Sampun. Iya. anane aku takon anakmu genah nggon ku maringi kowe hatur kanca yen maringi yen ora komplit sak wargamu isin kanggone oh mriki mekaten iya kawulono lho lho iki anakmu biru lu ninggi kali welas lah lah eh anak loro dadi jelantah kabeh kok. Terus anak murulas ninggi neran paring ganjaran ninggi lho tambah nono mungguling kunyanggui yang gue bubar suan yang amartum hari yang umahmu mampiro toko ninggi ninggi pasawang ora salin lininggi boten wonten kangge salin tuku jam lininggi wis apa sing kok karepake Miki Miki lininggi iya yeah. anakmu mau jam kabeh lininggi sing utuh jam sapa wae tiang wolu wolu nuninggi sing rego mira ingkang mirah mawon antawis kalih ewunan iya iya wolu ping rong ewu nuninggi enam belas iya nuninggi pun jinyo tanpa nomor mbok jam 8 purane cukono kalep ning inggih ana dhuwit 3 ringgit jabang bayi eneng kong, jam warga 3 ringgit enek jam permen bebar tinggal terus dimut Wong ndara iki senengane bilih sih gareng sewu bareng aku mung mak pledis telung ringgit. Ora bedole bengok kok. Kacake akeh men. Banget banget nek karo aku to. Ya aja gremengan wong sih semono ya ditampani. telung ringgit iki tukoke apa iki? Tukoke kathok ya ora semeter. Dukakno katok diruwange kang olore kawat. Engko nek anak wadus nyang blembang mengki nyopot. Terus nyemplung blung ngono hae engko dak mentas mung ari kawat nawang neng weteng. Timbang orang gimbol gong. Tukok kinjet. Pakai nang ngono gong. Look at eh, look at Eh, kacai kok pengen musliman muslimun ning Islam metu. Mbokmu cilik ngadep-ngadep. Ah. Iya. Eh, eh. Beda jelungsan kata dah. Kata aji pengrekesan. Ya. Iya, duwe. Aku saiki duwe setelang. Iya. Syukur Pak Gung. arep besus nyandang eh, eh. karena hem ya aku ya <laughs> we ini kacahi aku randui duwe kemungkutan utang <laughs> apa? utang orang terus sumo gue gelem yang gue gelem gue so ngambang gono tidak, tidak singunen, tidak Aku nyambut tang ora pati maju iya Iya. Eh, Duitmu jah. Aduh. Ijah. Iya sih. Aku njuk. eh Eh, Aku udah gedaya mama. Apa gue ora gulik gawean dia. Ora. Pasal prei ya. Eh, eh Njuk dite. Mungku disik, tak hitung lagi. Tak saya cetung, ada waktu itu cetung. Enak curai, itu berdua-dua kaya aku. Iya, iya tak paringi. Iya, iya ganjaran. Ganti karo kuwi. Berkiwuhan para pengunung lagi, kasat meripat, tak bunter ngamplok, iya tanpa Tidak, iki kok ngerinjel. edungan dhewe atur nuwun ya mapirat nang kowe arep arep mbokmu ya iya mulya wektu mbak mengaji aku diminake dhewe ya terus terus Pira le, tak buka ning pinggir kolah. Buka kok ning pinggir kolah. Lek peteng kok. Oh, kurang ajar apa permono bocah. Cabang bayi. Piro gong? Talendo itu. Wah, banget le. Mbak menawa ndara menggalekake semacam mbak menawa nek kuwi masuk angin barang. Mula terus digawake talent. Nggo kae kalung piro? Kalung dengkulmu melocot do setengah di kalung. Ulu gatut kocok. sawise sadapa lenggah aring no napasmu semeleh no rasa panemumu kang sah sawise sadapa lenggah kula mara dinagi matura piye wigatine sira pinangka diutusan menyang kraton Ndurwati ngaturake nawul menyang Kutu Prabu Kutala Kresna Yang Arwa muncul atur sari pun yang penembat nalika semanten kula sampun kelampahan suwan dhateng Raja Ndurwati suwanipun ingkang wayah anyarengi dhateng Gusti Prabu Baladewa kula lajeng ngaturaken awula kunjuk dhateng Gusti Prabu Srikresna paripurna kawas ora lajeng nebrat Gusti Prabu Baladewa sasamulipun Prabu maos rasaning nawala mawlajengi musak dateng wo prabu bolo diwo satemah wo prabu bolo diwo dukoya yasin ingkang wayah panipun ingkang wayah dateng tutup pamungkas yang kulo kemalancang wantun kalian wo prabu bolo satemah dateng ponco bagah wo penikmat alun ngalun-alun durwati Deriantos wonten ingkang kawon lawan mimpang kapisah dhateng Wa Prabu Bathara Kresna. Salajengipun Wa Prabu Kresna paring dawuh menawi panglamar saking Amarta dipun wurungaken tanpa sabab karana Wa Prabu Baladewa inggih badhe nglamar Siwa Dewi Bratajaya. Dadi kami kantukaken dhateng Siwa Guru Srawu. Iya, Prabu Kresna lajeng paring dawuh sinten kewula saged mundhut garwa dhateng wa dewi bratajaya waton saged amujutaken gudanganipun wa prabu kresna ingkang arupi tontonan swarga gangsa loka nanta kayu klebu dewa ndaru gedhang mas kang abugus jinde parijata kancana lan den kang kagung nedah nitih kreta kancana kusir jawata pangarep ingkang busanani temanten putri kedah widodari kreta kancana kairing ratu sewu hari ngaji ing kreta kedah bineksan wanara seta sumawana kedah saged pangasrahaken wujudipun maeso dan ingkang pantal panggung sungguh bungalan cacah satus kawan dosa menawi saged mujudaken menika yang kelampahan badhe mundut karo Dewi Broto manuse watanan ira lan kumbal kucem parah nyomaratan iki saestu nyuwun dawuh kelawan Kang Mbok Broto Jaya yang oh, oh, oh ada putuku ngger putuku permati lamun to sira kula darep atur kang ora kelakone sira dawuh kelawan Broto Jaya sing wirang dudu kowe eh, nggih ingkang wirang pun kaki lan para kadang-kadang kabeh bapundhutan ning Arakanton Gurwati ku wis tinemu lumrah labet ibu sedulure tuwa darepe kegudangan ingkang mangkono permadi aja nganti sira darepe atur kang yektine ora sida palakrama kelawan Sibrata Jaya kuwi aja kuwatir permadi apa kuwi ngilang-ilangake kelawan kadang sing gagah perkoso Sepiro to abote pundutan saka ing neraka ndurwadi permadi kuwi kuwi bocah wis akeh labuhmu mbok menawa anggon bakal dadi temanten akeh kang bakal ngriwangi ingkang mengkono permadi aja kuwatir kowe duwe sedulur gagah perkoso permadi mbok menawa bisa melu gulung alang-alang ora perlu kowe sungkawa tiasmu mesti bakal kelakon waton kadang tuh gelem rumagang iya iya iya permadi ayo nganti dadet biatur kang aja kuat mesti kelakon siadi dawuh kang mbok bloto ora kudara apa kaya sira wis murungu di marang pepaturan ingat maju sare wis ditampa penglamari mung kari bulet dina taub lan tembung nusuli dadang layoni wis ora perlu wis taub aku rasul dimangkat ayo bedah yang ati baik kan remarun pratipa jawa tuang hormati sukakun roh mus jaya jaya dijemput saka panyono Permadi Permadi pun kaki jaga aki sedulur musing gagah perkoso tibani podo kok kaya mengkono wangsulani sedulurmu permati oh permati permati kepiye ngir ing atase iki bocah muda akeh labuhmu menyang sapa wae wae niku bakal mengku karya ora ana kang rewangi permati permati tanpa guna kuwi duwe gagah perkoso ing atase kuwi arep dadi manten wis sedulurmu moh umat Oh, bandu, bandu, musuh kowe wae aku ora kuat ngomong karo anak-anakmu Bandu, Bandu, anak ora kena ndak toto kabeh opo bedae aku urip ana madya padha lamun to aku ora disarujuki kang dadi kandhakku oh pandu Bandu. aku melu kowe Bandu. permati wis ngger kowe ndak tinggal no mati apa aku arep melu wong tuamu wae permati bukti ana mati apa karo kakangmu Werkudara aku trimo nusu wong tuamu Kanjeng Kanjeng Nawi potuko badis musul kang jimromo kulon dere iyang. Pembati, pembati pejamu dimas. Ingatase kue bocah kang akeh labuh punyang sopo wey. Parandini kue bakal dadi temanten ora momok kang riwangi pembati. Undakan bakas musuh kanjeng rumun Dere aki kanjeng yang permati Warakudoro Kue dadio ratu ono ngamarto Negoro ngamarto ngono no Warakudoro aku Seneng dadi ratu ono projo ngamarto Petahopo punto lurit lamunton duis dulur Marengkang sapa sabdaning pepundhen mula werku dara nggonana praja ngamarta oh iki piye eh, arep duwe karo ragu-ragu barang-barang kok tangi sadaya ngene Oh, kurang ini pun nampak. sedaya pun sarwa cepak mukatun jalangi ewaten nek lalakon kaya pekete eh,